บุ๊กทูสามสิบแปดทริสเดชิมต์อชตัวเนในรถแท็กซี่ แท็กซี่ ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยครับ п р о อิชกเวสต์แท็กซี่ ไปสถานีราคาเท่าไหร่ครับ kiek kainuos iki geležinkelio stoties ไปสนามบินราคาเท่าไหร่ครับ kiek kainuos iki oro uosto กรุณาตรงไปครับ prašau tiesiai กรุณาเลี้ยวขวาตรงนี้ครับ prašau į dešinę กรุณาเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมครับ Prašau ten už kampo į kairę. ผมรีบ Aš skubu. ผมมีเวลา Aš turiu laiko. กรุณาขับช้าลงได้ไหมครับ Prašau važiuoti lėčiau. กรุณาจอดรถที่นี่ครับ Prašau čia sustoti. กรุณารอสักครู่นะครับ Прошу трупути палаукте เดี๋ยวผมกลับมาครับ Аж твой гришу ขอใบเสร็จให้ผมด้วยครับ Прошу дути ман квита ผมไม่มีเงินทอน Аж не турю смульку пінігу ไม่เป็นไร ที่เหลือนี่ให้คุณครับ Gražą pasilikite sau. ขับไปส่งผมตามที่อยู่นี้ครับ Nuveškite mane šiuo adresu. ขับไปส่งที่โรงแรมของผมด้วยครับ Nuveškite mane į viešbutį. ขับไปส่งผมที่ชายหาดครับ nuveškite mane prie pajūrio